sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo. Zašto je to vjera? Zašto je, zašto je vjera upravo to obhođenje? Zbog toga što čovjeku neće mnogo koristiti njegov namaz, neće mu mnogo koristiti njegov ramazanski post i ostali ibadeti sve dok se ne bude lijepo na najljepši mogući način obhodio s ljudima, mako oni bili – mako oni bili. Dobro nam je poznat hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojem spominje se da je jedne prilike upitao svoje ashabe etedrune menil muflis, znate li to ko je muflis, ko je bankrot, znate li vi ko je bankrot, ko je istinska propalica u mome narodu, od mojih sljedbenika. Pa su rekli, Bankrot, istinska propalica, jeste onaj koji nema novaca, niti ima imet kada ga proda da bi došao do novaca. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, ne, to nije bankrot, to nije propalica, već je istinska propalica onaj koji na sudnji dan dođe s namazom, dođe s postom, dođe sa zekatom, sve mu primljeno, subhanallah, ko to od nas ne bi volio da dođe sa ibadetima, Allah mu primio cijeli namaz, Allah mu primio sav post, svake godine ramazanski post i ostale ibadete, njegovo udjeljivanje, zekat, sadaku. Međutim, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, doći će s tim primljenim ibadetima, ali će isto na drugoj strani doći i sa grijesima, s nepravdom koju je činio ljudima, pa jednog je potvorio, drugog je ogovorio, trećem je ukaljao njegovu čast, četvrtog je udario, petog je ubio i slično, nije tražio zato opravdanja, nije tražio halala, nije tražio isprike na Dunjaluku. Pa će sutra na sudnjem danu svoju nepravdu otplaćivati svojim dobrim dijelima. Pa će se potrošiti namaz, potrošit se post, potrošit se zekat, potrošit se druga dobra dijela, a neće izmiriti svoju nepravdu prema ljudima. Zato je i tekako opasno činiti nepravdu ljudima, loše se obhoditi prema njima. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, na kraju će završiti na dnu džehennema. To je istinska propalica. Dakle, njegov namaz, post, zekat, drugi ibadeti nisu mu koristili. Zbog čega? Zato što je činio nepravdu drugim ljudima. Zato što se loše obhodio prema drugim ljudima. Zbog toga kažemo vjera je obhođenje. Vjera je obhođenje. Ne može čovjek da bude istinski pravi vjernik, da bude iskreni sljedbenik Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da tvrdi da iskreno vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala a da druge ljude psuje, da druge ljude ogovara, da treće ljude ismijava i ostalo. To dakle je nemoguće. Došlo je u hadisu kod Buharije kod muslima. Dakle, hadis je mutefekun alih da je upitan Allahov poslanik alihi salatu wasalam koji su to najbolji ljudi ili ko je musliman ko je musliman? Pa je rekao Allahov poslanik, ko je najbolji musliman? Pa je rekao onaj od čijih ruku i čijeg jezika su sigurni drugi muslimani. Onaj od čijih ruku i čijeg jezika su sigurni drugi muslimani. To je musliman. To je pravi vjernik. Zato, dakle, vjernik treba da se obhodi s drugima na najljepši mogući način. I brojni kuranski ajeti, također hadisi na drugoj strani, kada spominju činjenje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom, Odma, dakle, u tim istim tekstovima, kuranskim ajetima ili hadisima, spominje se i činjenje dobročinstva roditeljima, bližnjoj rodbini, komšijama, prijateljima i sl. Dakle, drugim ljudima. Zbog toga vjernik mora da se najljepše obhodi prema drugima. I vjernik je ambasador svoje vjere. On predstavlja svoju vjeru dini islam. On ne obhodi se s drugim ljudima kao taj i taj, već dakle obhodi se kao musliman. I ljudi kažu ovo je musliman, ovo je čovjek učen, on je učio tu i tu, pogledajte kako se ružno ponaša. Njegova vjera ga postiče na takvo ponašanje. Ne. Naša vjera dini islam je čista vjera od svakog lošeg ponašanja. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovu vjeru svim ljudima i ona će ostati do sudnjeg dana i u njoj je pojasnio sve do u detalje na najljepši mogući način. Pojasnio je i objavio u njoj sve što je kori za nas, u čemu je kori za nas i također ukazao na sve što je štetno, štetno po nas. Dakle, edinu muamela. Vjera je obhođenje. U ovim našim serijalima govorimo kako se obhoditi. Pa evo, već duže vrijeme govorimo kako da se supružnici obhode jedno prema drugome. Na najljepši mogući način. Dakle, kada nam naša vjera naređuje da se lijepo obhodimo prema komšijama, da se lijepo obhodimo prema rodbini, da se lijepo obhodimo prema siromasima, da se lijepo obhodimo prema starima, prema ljudima koji imaju potrebe, ljudima s posebnim potrebama, sa svim drugim ljudima, čak dakle i sa nevjernicima da se lijepo obhodimo, onda zasigurno suprug i supruga imaju najveće pravo da se jedno prema drugome obhode na najljepši mogući način. Još nismo počeli govoriti kako da se suprug obhodi prema supruzi i ona prema njemu. Već govorimo o osobinama, osobinama supružnika. Kakve osobine supružnici trebaju da imaju pri sebi da bi poslije mogli očekivati lijepo obhođenje jednih prema drugima. Da bismo mogli poslije očekivati da kuću koju grade, da kuća koju oni grade bude sretna kuća kuća koja odiše rahatlukom, ljepotom, djeca koja se podižu u toj kući, odrastaju u toj kući da budu posle hajirli, korisni članovi društva zajednice u kojoj, u kojoj obitavaju. Pa smo u dosadašnjim emisijama u dakle, prethodne tri emisije govorili da ukućani sretne kuće moraju da budu u ibadetu, moraju da čine ibadet, moraju da uče svoju vjeru, moraju <clears throat> da imaju kod sebe lijepo ponašanje, moraju da spominju Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, da uče Kur'an i slično. Također, ukućani sretne kuće, odnosno muž i supruga. Suprug i supruga trebaju da čuvaju svoj islamijet, da čuvaju svoju vjeru dini islam, da je ne miješaju sa tuđim običajima, da je ne miješaju sa drugim vjerama. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala je priznata vjera islam. Kako je rekao, in dine inda Allahi islam. Doista je kod Allaha jedina vjera islam. Allah subhanahu wa ta'ala prihvata tu vjeru i suprug supruga. Stanovnici sretne muslimanske kuće trebaju da se pridržavaju te svoje vjere, da čuvaju svoj islamijet, da se ne poistovjećuju s drugim ljudima, da ne traže, jer u našoj vjeri dini islamu nema manjkavosti, nema mahana, nema nedostataka, zbog čega da ideš i da tražiš kod drugih, da nadomjestiš, ne, uči svoju vjeru, Pitaj ako nešto ne znaš učene ljude pa ćeš vidjeti da u tvojoj vjeri zasigurno ima rješenje za sve tvoje probleme. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Ma farratna fil kitabi min shay. Mi u knjizi, ama baš ništa nismo izostavili. Mi u knjizi ništa nismo izostavili, sve smo pojasnili. Allahov poslanik alihi salatu sam, Allah ga je poslao da nam pojasni sve praktično, Pa kaže Ebu Zer i drugi ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu uslam, njegovi drugovi, nije otišao od nas, nije umro Allahov poslanik, alihi salatu uslam, sve dok nas nije obavijestio i onoj ptici koja se kreće po nebesima. Kada je govorio o tome, zasigurno, dakle, govorio je i o životnim pitanjima, zasigurno je govorio o svim vjerskim pitanjima. Zbog čega da idemo i tražimo rješenja? kod drugih. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Men tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Onaj koji se poistovjeti s drugim narodom, onaj koji se ponaša kako se ponaša drugi narod, dakle neislamski, taj je od njih. Taj nije od muslimana. Zatim ukućani sretne kuće. Suprug i supruga čuvaju prirodnost svoju čuvaju prirodnost muškarca i žene. Zna se ko je muškarac, zna se ko je žena. Kako se ne poistovjećuju sa drugim narodima, isto tako muškarac se ne poistovjećuje sa ženom, niti žena sa muškarcem. Zna se ko je muškarac, zna se ko je žena. Muškarca odlikuju osobine muškosti, a ženu odlikuju osobine ženstvenosti i oni gaje te osobine kod sebe. Ne poistovjećuju se jedno s drugim, kao što to čine, nažalost, mnogi na ulicama. Mnogi koji su daleko, daleko od islama. Muškarci se poistovjećuju sa ženama, žene se poistovjećuju sa muškarcima u oblačenju, u izgledu, u hodu, ukrašavanju i slično. Isto tako muškarci sa ženama, pa možemo vidjeti lančiće, možemo vidjeti narukvice, možemo vidjeti mnogo, mnogo šta drugo. A Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam je upozorio na to. I istinski vjernici u Allaha, istinski sljedbenici Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ne smiju se poistovjećivati sa drugim spolovima. Ne smiju dakle oponašati muškarci žene, žene muškarce, jer kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma kako bilježi imam Buharija da je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam prokleo muškarce koji se poisto vjećuju sa ženama i žene koji se poisto vjećuju, koji se poisto vjećuju sa muškarcima, prokleo. Prokleo muškarce koji se poisto vjećuju sa ženama i žene koji se poisto vjećuju sa muškarcima. Zato dakle, muškarac u kući, islamskoj kući, muslimanskoj kući, gaji svoje osobine. Čuva svoju prirodnost, isto tako žena. I od malih nogu na tome podižu i svoju djecu. E, zna se kako treba da bude muško dijete, zna se kako treba da mu, tr bude žensko dijete. Ne poistovjećuju ih u oblačenju. Odmah od malena zna se koju odjeću treba da nosi muškarac, koju odjeću treba da nosi jeli, žensko, žensko dijete. Zatim, kada rade na sebi, kada izgrade sebe, kada imaju ibadeta kod sebe, muž i supruga, imaju namaza, imaju posta, imaju učenja Kur'ana, zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, kada uče vjeru, onda dakle to njihovo učenje, napredovanje u vjeri, taj ibadet treba da ostavi traga na njih, pa da se na najljepši mogući način obhode, lijepo komuniciraju, odkoristi su svim drugim ljudima. Takvi su stanovnici ispravne, sretne muslimanske kuće. Nemoguće je da iz muslimanske kuće, čiji su stanovnici, čiji su ukućani, iskreni vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, nemoguće je da iz takve kuće dolazi ezijet, dolazi uz nemiravanje, da prije svega njihovi roditelji, zatim komšije, zatim rodbina od njih bivaju uznemiravani. Ne. Dakle, stanovnici ukućani sretne muslimanske kuće obhode se na najljepši mogući način prema svima. Kada su naučili u svojoj vjeri kako da se obhode jedno prema drugome i kada su vidjeli rahatlu, kljepotu takvog lijepog ponašanja, kada su vidjeli plemenite te rezultate i prelijepe posljedice takvog ponašanja jednog prema drugome, muža prema ženi i žene prema mužu, onda zasigurno takvo ponašanje nude prema svima, pa se na najljepši i mogući način obhode prema svojim roditeljima. Njihovi roditelji su najpreći lijepog ponašanja, jer je Allah subhanahu wa ta'ala dobročinstvo prema roditeljima učinio na posebnom stepenu. To posebno Allah subhanahu wa ta'ala vrednuje učinio je da je njegovo zadovoljstvo, Allahov subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo u zadovoljstvu roditelja. Kako je došlo u hadisu, Abdullah ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja i sržba gospodara je u sržbi roditelja. Zato ukućani sretne muslimanske kuće na najljepši način se obhode prema roditeljima nastojeći zadobiti njihovo zadovoljstvo da bi time zadobili uz Allahovo dozvolu i Allahovo zadovoljstvo. Također, obhode se prema roditeljima na najljepši mogući način jer su roditelji vrata dženneta. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu sam da roditelj predstavlja srednja vrata dženneta. Pa ako hoćeš drži se tih vrata, predržavaj se tih vrata ili ih ostavi. Ako hoćeš da uđeš u džennet, čini dobročinstvo na najljepši mogući način, obhodi se prema svojim roditeljima. Ako nećeš u džennet, onda ostavi, nije problem, vraća se na kraju tebi. Zatim došlo je u hadisu da je jedno od najboljih dijela, jedno od dijela koje najviše približava Allahu subhanahu wa ta'ala i uvodi u džennet jeste dobročinstvo prema roditeljima. Kada je upitan Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kako nam to prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, koje je dijelo najbolje kod Allaha, rekao je namaz u njegovo vrijeme. Namaz odmah na početku njegovog vremena, vakta. Zatim ko je nakon toga Allaho poslaniče rekao je birrul validin, dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima. Zato ukućani sretne muslimanske kuće nastoje na najljepši mogući način da se obhode prema svojim roditeljima. Jeste, oni su to zaslužili. Oni su zaslužili. Ukućani sretne muslimanske kuće, muž i supruga, nisu ništa drugo do samo jedno dobro dijelo njihovih roditelja. Samo jedno dobro dijelo njihovih roditelja, babe i majke, on, dakle muž, te supruge, on je samo jedno dobro dijelo od svoga babe i svoje majke, a mimo njega oni imaju brojnih drugih dobrih dijela također i ona, supruga. I ona je samo jedno dobro dijelo svoga babe i svoje majke. Pa kako da im ne budu zahvalni? Kako da ih ne hizmete do kraja njihovog života, da im budu na usluzi? Zatim, ukućani sretne kuće, nakon roditelja, na najljepši mogući način obhode se i prema svojoj djeci, odnosno vode računa o odgoju svoje djece, odgajaju svoju djecu, znaju da im je Allah subhanahu wa ta'ala poručio u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu Ja ejuhel amenu, ovi koji vjerujete. Dakle, Allah ih doziva. Allah ih doziva po imanu. Dakle, ako ste vjernici, ako tvrdite da ste vjernici, ku enfusekom wa ahlikum nara, čuvajte sebe i svoje porodice, od džehennemske vatre. Čuvajte sebe i svoje porodice, svoju djecu od džehennemske vatre. Pa dakle, odgajaju svoju djecu da budu Allahovi subhanahu wa ta'ala pokorni robovi, da budu od koristi drugim ljudima, da čine hizmet drugim ljudima i slično. I znaju također da će zato uz Allahovu dozvolu i kod Allaha imati nagradu. Ne samo da će ako Bog da odgojiti to potomstvo, sačuvati ga džehennemske vatre, već i sami roditelji će zbog svoga odgoja djece, sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati ogromnu nagradu. Kako se spominje u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, da kada roditelji uđu u džennet, kada budu ulazili u džennet, bit će podignuti na visoke deređe, visoke stepene, pa će upitati gospodaru čime smo mi to zaslužili? Mi ove stepene nismo zaslužili, nismo kod sebe imali toliko dobrih dijela, nismo ti ibadetili mnogo, pa će reći to je zbog Dakle, traženja oprosta vaših, vaše djece, vašeg potomstva za vas. Oni su tražili oprosta, molili su, upućivali dove za vas. Dakle, potomstvo koje su oni hajili, hajili, odgojili. Zatim, stanovnici ukućani sretne kuće uspostavljaju veze s drugima radi Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno druže se s drugima, i nastoji biti od koristi drugima radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Za svoje prijatelje uzimaju također vjernike, jeste, nastoje da budu od koristi svima. Međutim, za svoje prijatelje, za svoje prisne prijatelje, one s kojima najviše provode vremena, one s kojima se druže, oni odabiru također vjernike radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaju da će sutra na ahiretu, na sudnjem danu, sve dunjalučke veze, prijateljske veze biti pokidane i mnogi prijatelji koji su bili na dunjaluku sutra će postati neprijatelji na ahiretu. Kako kaže Allah Jalla Vala u suri Zuhruf, Al-ehillau jevme idim ba'duhum li ba'din adub illa al-muttaqin. Toga dana jedni drugima prijatelji će postati neprijatelji. Toga dana prijatelji na Dunjaluku koji su bili jednim drugima prijatelji postaće neprijatelji illel muttaqin osim bogobojaznih onih koji su se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su prijateljevali radi njega Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Oni će i dalje te im veze jeli, koristit će i dalje na drugom svijetu, na ahiretu. Od toga će imati koristi. Pa dakle, oni se druže s drugim ljudima, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi nekih dunjalučkih interesa da bi zadobili nešto od njih i slično, ne. Nastoje da im njihovo društvo bude vjerničko društvo, da se okorištavaju po pitanju, po pitanju vjere i poznati su im drugi brojni šerijatski tekstovi, govori Allahovog poslanika alihi salatu veselam, o vrijednostima dobrog društva, koliko je vrijedno dobro društvo, koga to birati za prijatelje, kada kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ne druži se osim s vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni. Kod sebe puštaj u svoju kuću da jede tvoju hranu, dakle to je od posebne prisnosti, jel tako, posebnog prijateljstva da ga ugostiš, osim bogobojazni neka u tvoju kuću ulazi samo, dakle, bogobojazni. Zatim, ukućani sretne kuće, muž i supruga, lijepo se obhode prema svojim komšijama. Njihove komšije sigurne su od njihova uznemiravanja. Oni ne uznemiravaju komšije. Kako? da ih uznemiravaju, a tvrde za sebe da su vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, a Allah djelavala toliko potencira lijepo obhođenje prema komši, kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, toliko mi je Džibril govorio o komšiluku, toliko mi je Džibril, melek, alihi salam, oporučivao dobročinstvo prema komši da sam pomislio da će komšije jedni druge nasljeđivati, da će komšije jedni druge nasljeđivati. U drugom hadisu kaže Allahov poslanik alaihi salatu selam: Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Pa pitaju ashabi koji su bili prisutni, ko više Allahov poslanik, o kome to govoriš? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam, onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Pa kako da tvrde ukućani muslimanske kuće, da su oni istinski vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, a uznemiravaju svoje komšije. Čine im zijet. Danas, nažalost, među muslimanima možemo naći svašta. Zato i nema mnogo, Allah najbolje zna, nema mnogo dobrih muslimana. Nalazimo komšije da su zavidni jedni drugima nalazimo da se svađaju za pedalj zemlje, da kradu jedni drugima zemlju, ulaze jedni drugima u njihov posjed, nalazimo sihr, da se čine sihri, da komšija komši postavlja sihr, pogotovo žene, jeli komšince i slično, prijavljuju, potvaraju ih i slično. Jeli, kako onaj koji želi da živi sretnim životom, da živi rahatlukom, da mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne bereketa u njegovom životu, taj mora da se lijepo obhodi prema komši. Jer Allah, čuli smo, toliko potencira dobročinstvo prema komši. Da, malte ne, komšija treba jedan drugog da naslidi. I poznato nam je dobro, govorili smo ili tako o komšiluku, kako se obhoditi prema komšijama, da ukoliko čovjek želi da proda kuću, želi da proda zemlju, da prvo mora pitati komšiju, da vodi računa ko će to na njegovo mjesto doći i biti komšija njegovom dojučerašnjem komši, mora dakle voditi računa o njemu. Kao što vodi računa o sebi, želi da proda i da ide negdje, potreban mu je imetak, mora da vodi računa i o svome komši, ko će doći na njegovo mjesto i biti mu komšija. I također, ukućani sretne muslimanske kuće kako vode računa o svojim srcima, kako vode računa o svojoj duši, čiste svoju dušu, čiste svoje srce, kako vode računa o svome obhođenju prema drugima, pa čiste svoje jezike, čiste svoje ruke od lošeg ponašanja prema drugima, isto tako ukućani sretne muslimanske kuće čiste svoju kuću od svega nevaljalog, nastoje da svoju kuću čine čistom. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu at tuhuru shatrul iman. Čistoća je pola imana, čistoća je pola vjere. Pa oni gledaju da svoju kuću čiste. Također, čiste je od nečistoća, vidljivih nečistoća, ali dakle i svega onoga što je zabranjeno, čiste je dakle od harama, pa u takvim kućama nema muzike, nema nedolične pjesme, nema nemoralnih televizijskih programa, nemoralnih časopisa da se ostavljaju po stolovima, da djeca to poslije čitaju i saznaju o nemoralu i ostalo. Kod ukućana sretne muslimanske kuće toga nema. Znaju da sve ovo spomenuto Allah prezire, Allah mrzi, Allah time nije zadovoljan, da sve to postiče na grije, muzika, pjesma, nemoralni časopisi, televizijski programi i ostalo. Pa dakle, vode računa o svojim, o svojim kućama, kao što vode računa o svojim dušama, vode računa o svojim jezicima, o svojim udovima, kako se obhode prema drugima. Samo na ovakav način sretno će se živjeti. Samo na ovakav način kuća u kojoj obitavamo, u kojoj stanujemo, bit će beričetna. Uz Allahovu dozvolu nakon ovoga govorit kako konkretno da se muž obhodi prema supruzi i supruga obhodi prema svome mužu. Koja to prava imaju jedno kod drugog i obaveze jedno prema drugome. Uz Allahovu dozvolu